بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه تدبروا رحمكم الله ما تسمعون من مولاكم الكريم كيف يخبر بكثرة سجودهم وطول قيامهم وحسن خدمتهم إن عبادات إن طاعات إن سجده از اهل نماز را ببینید تدبر بکنید در این آیات چگونه الله از اونها یاد میکنه الله همه ما را مشمول رحمتش قرار بده ثم اخبر عنهم بعد هذا الكد الشديد انهم على حذر مما حذرهم من عظيم شأن الاخره با این جهد و تلاش بسیار با این عبادتی که به سختی شب انجام دادن و اون خواب خوش را از چشمان خودشون زدودند ترس از عذاب سخت الهی در روز آخرت رو دارن حقیقت عذاب الهی را درک کردن شدت اون روز را یافتند باور کردن اون چیزی که الله ازش تحذیر داده هشدار داده در قرآنش از اون عذاب حق از اون روزی که پرونده اعمال انسان به دست میگیرد اصحاب الیمین و اصحاب الشمالی وجود داره از اون روزی که از صحنه محشر الله یاد میکنه از گناهکاران و اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون اون روزی که زنجیر به گردنشونه کشان کشان به سوی جهنم اون مجرمین کشیده میشوند اونها را میکشن بر صورتشون فرشتگان الله وصف سختیه مؤمنین باور دارن به حقیقتش اعتقاد دارن میدونن حق کلام الله فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن من یعمل مثقال ذرة شرا یره میدانن ذره ذره حساب میشود چه خوبش چه بدش میدانن از شدت هول اون از شدت اون روز میدانن که مادر اگر حامله باشه اون وقتی که در سور دمیده بشه سخت میکنه هولناک اون روز والله روز سختیه زمین دگرگون میشه باز بار دیگر در سور دمیده میشه و مردم همچون ملخها بر روی زمین حش میشون روز رستاخیزه روزی که از قبر همه باید بیرون بیان صحنه هولناکیه اون وقتی که انسان لخت و اوریان از قبرش بیرون میاد و دنبال پناهگاهی به خودش دنبال نجات گاهیه برای خودش هر امتی دنبال پیامبر خودشونن شاید وارد اون حوز بشن از اون آب حوز بنوشن که شاید تشنه لبان نشن و عذاب نبینن در صحنه محشر پنجاه هزار سال در صحنه محشر بعد از اون محشر پل سرات که بر روی پل سرات قلابهایی هست که اهل گناه و اهل کفر و شرک و نفاق در اون قلابها گیر میکنن و به جهنم افکنده میشن پرت میشن انداخته میشن والله هولناکه اون لحظه ای که کمترین عذاب الهی لحظه ای که حد اقلش که رسول یاد میکنه همچون ابو طالب عذاب دارن اینه که کف پایشان در جهنم مغزشون به جوش میاد والله دردناکه والله هولناکه اون لحظه ای که اون شخص جهنمی تشنه لبان میشه حاضر حتی از حمیم از اون آب جوشان جهنم بنوشه اون آبی که زمانی که وارد دهانش می شود روده و معده و هرچه در درونشه نابود میشه تیکه تیکه میشه سوراخ سوراخ میشه اون آب جوشان این آب جوشان دنیا نیست اون غذا در جهنم والله حقه والله حقه و سخته اون لحظه ای که اهل جهنم گرسنه میشن و غذایی از زقوب از اون خار تاده میشوند که دل رودشون قطعه قطعه میگرده تیکه تیکه میشه والله سخته اون عذاب بر سر اون فردی که در جهنم به خاطر ترک یک نماز فجرش سنگی فرشتگان را میگیرن بر فرق سرش میزنن و سرش را در جهنم له میکنن والله سخته دوباره اون فرد زنده میشه و باز بار دیگر اون عذاب بر سر آن شخص تکرار می شود و ان الغالب على قلوبهم شدت الخوف والوجل مع المسارعه فيما يرضيه الله این چنین از اهل تهجدش یاد میکنه ترس و حراس و مسارعت بر کارهایی که موجب رضای الهی است میشتابند بر آن چیزی که الله آن را دوست داره خصوصا نماز وكذلك وصفهم في موضع آخر من كتابه فقال عز وجل اللهم جای دیگر از قرآن از اهل تهجد و اهل قیامش اهل نمازش چنین یاد میکنه میفرماید ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اونهایی که ترس و هراس دارن از الله متعال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون اونهایی که ایمان دارن به الله هم بربهم لا يشركون اونهایی که شرک نمیورزن والذين يؤتون ما آتوا اونهایی که اهل صدقه و وقلوبهم و وجله انهم الى ربهم راجعون اونهایی که ترس از الله دارن و که به سوی الله برمیگردند اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون اونها هستند که سبقت و پیش میگیرند در فعل خیر در انجام کارهای خوب در تفسیر این آیه در فرموده الله و قلوبهم وجله چند تا حدیث علما یاد میکنن حدیثی هست از امونی عایشه در مصد احمد زعف درش هست که میگوید ای رسول الله اون شخصی که ترس از الله حراس از الله داره اون شخصی هست که زنا میکنه و میترسه از اینکه عقوبت بشه یا دزدی میکنه قال لا بل هو الرجل یسوع و یصلی و هو مع ذلك يخاف الله روزه میگیره نماز میخونه و با این وجود از الله میترسه این معنا را ما در حدیث صحیح دیگر داریم که در شأن این آیه بازم گفته شده که صحیحه نزد ابو داوود رسول الله صلی الله علیه و سلم يعجب یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شضیه للجبل يؤذن بالصلاة الله متعجبه از اون شخصی که بر سر کوهیه اذان میگه برای نماز و یصلی فیطول الله عز وجل انظروا الى عبدی هذا نگاه بکنید الله میگه به فرشتگانش نگاه بکنید این هم ازان میگوید و سپس اقامه نمازش را میگوید یؤذن و یقیم الصلاه یخاف منی از من یخاف منی قد غفرت لعبدی و ادخلته الجنه او را بخشیدم و وارد بهشتم کردم این چنین وعده الهی به اهل نماز این بنده این چوپان گسفندان خودش را به صحرا برده بر سر کوهی ایستاده لیاقت را بهش این نمازش میده نماز را در همون صحرا و بیابونم برپا میداره از آن میگوید سپس اقامه میگوید و نمازش را میخواند الله میگوید این بندم را شاهد باشید که بخشیدم و وارد بهشتش کردم نماز نماز سبب کفاره گناهانت میشه و سبب میشه که مکانت و شأنت بالا بره قال عبدالله ابن المبارک فيما وصف به اهل التهجد في الليل فقال عبدالله ابن المبارک در وصف اهل التهجد چنین میگوید قد حملوا الليل ابدانا مذلله وانفسا لا دنيات ولا دون وراوحوا بين اقدام لهم صبر واوجه عفروا منها العراني يتلون في محكم الفرقان امنته وتاره سجدا لله يبكون تمر قوارع في القران اعينهم مري المراء اكف المستدرين قد حملوا الليل ابدانا مذلله تن خودشون بر روی پاهاشون حمل میکنن زلیلا اهل عبادة طاعة اهل تقوان لا دنيات ولا دون نفوسشون اهل دنيا نيست حقیر نیست لال الدنیات بدون راضی نشدن به این دنیا راضی نشدن تمع به درگاه الهی دارن نعمات الهی را در آخرت میخوان هم مغمشون غمشون این دنیا نیست لا دنیات ولا دونه و به این دنیای ناقص و به این دنیای قاصر رازی نیستن اللیل ابدانا مذللا و لا دنیات ولا دونا که ذلیل به درگاه الهی مشتاق دیدار الهیه تمع به درگاه الهی داره از عذاب الهی میترسه تمعی بلی در این دنیا نداره این دنیا را حقیر و پس میدونه و میشماره چقدر این دنیا عزیزه بر اون کسی که اهل تهجد نیست اهل تهجد این وابستگی و حب دنیا از دل آنها پاک میشه از فضیلت های تهجد همینه دزدی خیانت چپاول اختلاس ناامنی همه اینها از بین میره ترس الله بر مردم چیره میشه اگر اهل تهجد باشن اهل عبادت باشن دیگر این دنیا براشون مطرح نیست این دنیا را بال پشه میبینن چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم از این دنیا یاد میکنه این دنیا بال پشه هم نزد الله ارزش نداره این دنیا براش عزیز نیست اون لحظه ای که بچهش موبایلش رو پرت میکنه اون بچه نمیدونه موبایل چیه نمیاد سیلی بزنه زیر گوش بچهش به خاطر یک موبایل جوش نمیخوره اگر مالی از دست داد اگر تصادفی کرد اگر حقی به گردنش زورش نمیاد حق مردم را بده چقدر از اون اشخاص داریم از اون مردم داریم که حقوق دیگران را پایمال میکنن چه در ارث و میراث چه در شراکت چه در پرداخت مهر و مهور و حقوق زن ظلم و تغیان و حرامخوری زیاد داریم در این باب چون مال عزیزه چون دنیا عزیزه نمیخواد حق دیگران را ادا بکنه مال عزیزه دنیا عزیزه نمیخواد از دستش بده والله چی میخواهی بکنی با عذاب الهی اون جایی که باید بر اون ذره مال حساب و کتاب بشی و راه بین اقدام لهم صبر وراوحوا بين أقدام لهم صبر وأوجه عفروا منها العرانين وراوحوا اصل رواح سير در شبه اینجا منظور ایستادن بر روی پاها بر سر نمازه وراوحوا بين اقدام لهم صبر با اون صبر با تحمل روی پاهای خودشون به نماز ایستادن و اوجه عفروا منها العرانین عفر خاکه العرانین بینی هست و اوجه عفروا منها العرانین صورت خودشون رو به اون خاک مالیدن سرشون رو بر اون خاک گذاشتن اینها اهل تهجد اهل عبادتن یتلون فی محکم الفرقان امنته اینها اهل قرآنن قرآن را میخونن تلاوت میکنن و سر به سجده الله میگذارن بعد از اینکه تلاوتشون تموم شد رکوع میکنن و بعد سجده و تارتا سجدا لله یبکون تمری قوارع فی القرآن اعینهم اون آیات تکان دهنده قرآن دل آنها را به تکان در میاره دل اهل قرآن اهل تهجد به تکان در میاد تمری ای تسیل و به دمع عیونهم چشمهاشون پر از اشک سرازیر میشه تمری قوارع فی القرآن اعیونهم اون قوارع قرآن اون آیات تکان دهنده اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث الارض اخبارها بأن ربك أوحى لها همه چیز در اون روز به صدا در میاد به گواه در میاد و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء چشم و دست گواه میدهند انسان به دستش به پایش به چشمش میگوید بر علیه ما گواه نده و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء همون اللهی که زبانت را به کلام و سخن در آورد ما را هم به سخن و کلام در آورده فرشتگان گواه میدهند فرشتگانی که اعمالش را مراقبت کردن و نوشتن پرونده اعمالش را میآورند چه بالاتر از این و ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید رقیب و یعنی که تک تک اعمال را می نویسن این بنده که شب هنگام به تهجدی ساده ترسیده از اون عذاب عقوبت الهی بیمناکه ترس داره حراس داره القارعه من القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش اون روزی که مردم حش میشن اون روز تکان دهنده ای که مردم همچون ملخ بر روی زمین حش میشن روز اون رستاخیز که کوها همچون پنبه میشن خاک و خاکستر میشن و تکون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازینه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حامیه فامه هاويه با سر و سینه به جهنم انداخته میشه فامه هاویه با سر به جهنم انداخته می شود و ما ادراک ما چی چی میدونید این جهنم الهی چیست نار حامیه اون جهنم جوشان اون جهنمی که هیزمش سنگه هیزمش سوختش انسانه والله سخته تمری قوارع فی القرآن اعیونه وقتی که اون مؤمن این آیات را شب هنگام میخونه قلبش میلرزه چشماش همچون سینه شطوری که دوشیده میشود چشماش سیلاب از اشک می شود چشمش ترازیر میشه اشک ازش همچون سینه شطوری که پر از شیر شده مری المرائی اکف المستدرین مثل اون کسی که داره سینه شطوری را میدوشه چطور اون شیر شطور با سرعت دوشیده میشه اون چنین اون مؤمن به گریه میفته این چنین عبدالله ابن مبارک یاد میکنه از اهل تهجد و جای دیگر میگوید ابن المبارک ادام اللیل و اظلمه كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع چهره اون اهل ایمان عوض بشه اون شب هنگام با الله خلوت کردن قرآن الله را میخونن اطار الخوف و نومهم ترس از آخرت خواب از سرشون رو برده خواب از سرشون پریده ترس از الله دارن فقامو و اهل الامنی فی الدنیا هجوعو ولیکن اونهایی که اهل دنیان اونهایی که خودشون رو در امان از مکر الهی میدونن اونها شب هنگام خفتن و خوابیدن در خواب به سر میبرند اف امنو مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون اونهایی که اهل زیانن خودشون را از مکر و عذاب و عقوبت الهی در امان میدونن و اهل الامن فی الدنیا هجوع اونهایی که خود را در امان اونهایی که اهل زیان و خسارتن چنانچه الله میگوید خودشون را در امان میدونن و شب بیدار نمیشوند پس دو قسم داریم پس دو گروه داریم دو دسته داریم دسته اهل ترس و حراسن شب هنگام اهل سجود و تهجدن و دسته دیگر خودشان را در امان از عقوبت الهی میبینن و ترس حراسی از آخرت ندارن قال الامام الاجري رحمه الله واسكنه فسيح جنانه حدثنا بهذا ابو محمد عبد الله ابن العباس الطيالسي قال سمعت محمد بن علي ابن شقيق قال سمعت ابي يقول قال عبد الله بن المبارك وذكر هذه الابيات سند شرام یاد میکنه تاب ابن المبارک یعنی یعنی این ابیات که مستند امام آجوری هست که با این سند این ابیات شعر را برای ما نقل میکنه دومین سندی که ما داریم چنین میگوید امام آجوری حدثنا ابو محمد یحیی ابن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا مبارك ابن فضاله عن الحسن في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال قليل من الليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون قال مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار اسنادش صحيح إن روايات أس حسن بسري در تفسير إن آية الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي قليلا من الليل ما ينامون عندك بود از اون شب که میخوابیدن و بالاسحار هم یستغفرون نمازشون رو طولانی میکردن تا سحر سپس پس در وقت سحر مشغول استغفار می شدن قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل ورغب فيه أمته وأخبر أنه لا صلاة بعد صلاة الفريضة أفضل من قيام الليل مجاز رسول الله صلى الله عليه شده در تشویق به تهجد و نماز شب و امتش رسول الله وسلم تشویق و ترغیب کرده و یاد کردن رسول الله صلى الله عليه وسلم که هیچ نمازی بعد از فرض تر از نماز نماز تهجد نماز شاب نيس قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال الحلواني وحدثنا الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه بعد الصلاه المفروضه صلاه الليل افضل الصلاه بعد الصلاه المفروضه صلات اللیل این حدیث صحیحه در صحیح مسلم هم هست امام مسلم هم روایت کرده با دو تا اسناد اینجا این حدیث را امام آجوری روایت میکنه اینها احاله هست یعنی با اسناد دیگر اسناد اول و اینم اسناد دوم به نسبت این حدیث از فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهترین نماز بعد از فرض نماز شب بهترین نماز بعد از نماز فرض نماز شب یعنی نماز شب از میان تمامی نوافل و سنت ها برتره و بهتره قال ta'ala حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومكفرة للسيئات ومبرأة من الإثم وما منهات عن الإثم حديث سنن ترمزية وصحيحة كرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان عليكم بقيام الليل عليكم تأکید بچسبید به نماز شب این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به امتش هست علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین وصف و سیمای انسانهای صالحه صالح باشی چنانچه وصف صالحین پیشین بوده این چنین که اهل نماز شب بودن علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلكم وصف و سیمای صالحین از امت پیشین بوده و قربت الى الله عز وجل و یک وسیله نیکی قربه خوبی است برای اینکه رضای الهی را کسب کنی و یک وسیله است برای تکفیر گناهان پاک شدن گناهانت ای مؤمن و مکفرت للسیئات و مبرأت من الاثم تو را از گناهان پاک میکنه منزهت میکنه و منهات عن الاثم غیر از این از فضیلت های نماز شب که بزرگترین نماز نافله هست که الله فرض کرده بعد از نمازهای فرض پنجگانه از جمله فضیلت هایی که از این حدیث برداشت میشه از فضیلت های نماز شب غیر از پاک شدن گناهان و رفعت منزلت اینه که تو را از گناه باز میداره و منهات عن الاثم این از فواید نماز شبه سبب خوبیت میشه اینکه انسان صالحی بشی پرهیزگار بشی از گناهان دور بشی این روایت را عراقی تحسین کرده و همچنین آلبانی رحمه الله در ترغیب و ترهیب امام آجری میگوید حدثنا ابو بکر بن ابي داود قال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن رزيق قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن سليمان عن الاعمش عن ابي العلاء العنزي عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصلاة الصالحين قبلكم وهو قرب من الله عز وجل وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد إنم يك فزيلة ديگار غير از اون فزيلة قبلي عليكم بقيام الليل مثل حديث قبلي كشا وشي النماز به توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چون شما رب الله نزدیک میکنه و قرب من الله یک وجب به الله نزدیک شدی الله یک گز به نزدیک میشه یواش یواش اومدی الله شتابان به طرفت میاد به طرف الله بیا با این نماز تا الله به طرفت بیاد ای مؤمن تا گناهانت را ببخشه و تکفیر للسیئات سبب آمرزش گناهانه سبب اینکه تو را از گناهان دور بکنه و منهات عن الاثم و مطرده للدایع عن الجسد و اون مرض و در را از تن و بدنت میز و دایه پاک میکنه چه اون مرض حسی باشه چه معنوی باشه نگفت چه نوع مرضی هر نوع مرضی شاملش میشه لدائی عن الجسد هر نوع دردی سبب عافیتت میشه در بدنت در تنت اگر گلایه ای داری از خستگی و کوفتگی از درد و بیماری بدان که هیچ درمانی برات همچون نماز شبی نیست نه اینکه دنبال درمان و دارو نباشی ولی همچون نماز شب تو را پانسمان نمیکنه هیچ عبادتی هیچ دارویی تسکینت ای مؤمن نمازت ارحنا بها یا بلال بلال من کن راحتی مؤمن در نمازشه در طاعتشه قال حدثنا ابو الفضل العباس بن يوسف الشکلی قال حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي، قال حدثنا ثابت بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار چند نقطه ضعف هست در این حدیث قسمت اولش در این اسناد حدثنا ثابت بن موسى ثابت بن موسى ابو حاتم و دیگران و ابن حبان تضعیفش میکنن ضعیف در این اسناد حدیث در سنن ابن ماجه هم هست همچنین در شعب ایمان امام بیهقی متنش معناش شنینه کسی که نمازش در شب زیاد باشه چهرهش در روز زیبا میشه کسی که نمازش در شب زیاد باشه چهرش در روز روشن میشه این از فضیلت های نماز شبه که اینجا در این حدیث که گفتم ضعیفه یاد میشه ما حدیث دیگر داریم که این چنین معنایی را ما میتونیم در بحث فضل عبادت و طاعت ازش برداشت بکنیم این چنین فضیلتی را عبادت و طاعت داره مؤمن را زیبا میکنه نورانی میکنه والله عبادت تو را نورانی میکنه تو را زیبا میکنه در صحیح مسلم داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند والصلاة نور نماز نوره والصدقة برهان الصدقه برهان صدقه برهان و دلیلی مدرکی برای تو و صبر و ضیا تابش نوری است برای تو صبر تحمل خصوصا در نماز شب که شب هنگام میسی برای نماز هم نور و هم ضیا و اون تابشش و القرآن حجت لك و علیک اون قرآنی که هم میخونی شاید دلیلی گواهی باشه به نفعت شاید هم بر علیهت باشه ولی قرآن و نماز نوریان که الله بنده مؤمن صالحش را به اون توفیق میده بنده مؤمن برای پاس داشتن این طاعت و عبادت که این که مشمول این فضیلت بشن این نور را بیابن این تابش را بیابن الله بندگان خاصی از خودش را انتخاب کرده که مشمول این نعمت بشن این فضیلت بشن اونهایی که اهل قرآن شدن و اهل نماز و طاعت قال وحدثنا ابو الفضل الشكلي ايضا قال حدثنا علي بن موفق سقط در اسناد اینجا ما بال اهل الليل حسان الوجوه قال لانهم قربوا من الله فكساهم من نوره اینم مثل قبلی از حسن بصری ولی نقل میشه این اثر میگه سوال میشه چرا اونایی که اهل تهجدن چهرهاشون زیباست میگه چون اونها چون اونها متقربه به درگاه الهی شدن با اون طاعت و عبادت و الله اونها را با نور خودش زیبا ساخت فکساهم من نوره قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد العزيز ابن عباد أخو حمدون ابن عباد الفرغاني قال محمد بن عبد الحميد قال حدثنا شيخ شيخ من البصريين عن إسماعيل ابن مسلم قال قيل للحسن ما بال المتهجدين احسن الناس وجوها قال لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم نورا من نوره این روایت شیخ مبهمی است قال حدثنا شیخ من البصريين مبهم در این روایت مشخص اسکیس اسنادش ضعیفه الخب خب اثره یعنی گفته از گفته های تابعین حسن بسی سوال میشه میگه چرا اونایی که اهل تهجدن زیباترن میگه چون الله با نوری از خودش اونها را پوشانده و لباس اونها قرار داده قال اخبرنا ابو بکر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله ابن مسعود قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نياما فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله إليه ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة إن إيه رواية صحيحة تبراني هم روايات كرده آلبانی هم استاندش تسعيح كرده تحسين كرده وإن حكم مرفوع رو داره چون إن روایت اجتهادي نيس كابن مسعود حکم فقی را از اون استنباط بکنه و برداشت بکنه و اجتهاد بکنه بلکه خبری از الله و اثبات صفتی برای الله و آنم خندیدن چگونه هست کیف و مجهول کیفیتش ما نمیدونیم معنای خنده را ما میدونیم معنای لبخند را میدونیم یعنی الله خوشحال میشه میخنده اون لحظه ای که اون بنده اهل طاعتش را میبینه اون دو نفر را میبینه اولیش رجل قام فی جوف اللیل الله خوشنود از اون شخص که شب هنگام بیدار شده فضیلتی دیگر برای اون اهل تهجد اون شخصی که شب را به پاس می تن خودش را بر پاهایش حمل میکنه و قرآن را تلاوت میکنه فی جوف اللیل و اهله نیاما خانوادهش خوابن ولی او بیدار حراس داره از آخرت الله خوشحال و خوشنود از این فرد فتطهر ثم قام وزو میگیره سپس ایست نماز میخونه فیقوم مقام یصلی فیضحك الله الیه الله میخنده نسبت به این شخص و رجل لقی العدو فانهزم اصحابه و شخص دیگر در معرکه یارانش کشته میشن او استقامت میکنه تا اینکه به درجه شهادت نائل بشه و الله این چنین روزی را به میده که شهید بشه در اون معرکه این لیاقت میخواد این شرف میخواد این توفیق میخواد که مشمول این توفیقات برحومینن اونهایی که اهل رحمتن مشمول رحمت الهی شدن و این توفیق را به آنها داده که اهل تهجد بشن و اهل شهادت به درگاهش قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن صالح ابن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها قال فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال هي لمن طيب الكلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام حديث صحيح زعيفة حديث هي ولين اسناد زعيفة شرا شندرين اسناد عزيزة رفي عبد الرحمن بن اسحاق زعيفة و ابن سعد مقبوله ولی این حدیث به درجه حسن میرسه با شواهدی که داره از حدیث ابو هریره و عبدالله ابن سلام و عبدالله ابن عمر و ابی مالک و انس و دیگران که خواهد اومد شواهد زیادی داره این حدیث که گفتم از جمله احادیثی که ضعفش یسیر اندکه و شواهدی در صحیحین و در دیگر سنن داره از فضیلت هایی که یاد شده برای اون کسی که اهل قیام و تهجده فضیلت ها رو یادداشت میکنید یا نه فضیلت هایی که اهل تهجد دارن تک تک این احادیث هر کدوم یک فضیلتی درش بود چه اون نور قرآنی که داده میشن و اون نور نماز چه اون گناهانی که از اونشون پاک میشه چه اون منعی که از انجام گناهان میشن و معاصی میشن نه فضیلته از جمله فضیلت ها هایی که در بهشت دارن اهل تهجد ان في الجنه غرفا يرى بطونها من ظهورها منازلي زیبا شفاف از بیرون و داخل دیده میشن و ظهورها من بطونها چنانچه الله در قرآن یاد میکنه اولئک یجزون الغرفه بما صبروا در ازای این صبرشون تحملشون الله این چنین غرفه های اتاق های منازلی الله بهشون میده قال فقام عربیون عربی بلند میشه فقال لمن هي يا رسول الله این اتاقا با این وصفی که شد زیبا برای کی یا رسول الله فقال هي لمن طيب الكلام اول اون کسی که سخنش زیبا شد الله جل شانه در قرآن دستورش به مؤمنین اینه که چی و قل عبادی یقول التي هي احسن بگو حرف خوب بزنن یا خوبترین خوبترین حرفا را بزنن احسنه نه خوبترا خوبترین نه خوب خوبترین بهترین سخنان را بگوین چرا بهترین سخنان رو بگوین ان شیطانه ینزغ بینه. چقدر از نزغات شیطان بین اموهای خودتون امههای خودتون خاله های خودتون دایی های خودتون دوستای خودتون حتی بین خودتون بین برادرت خواهرت چقدر از نزغات شیطان اومده چقدر شیطان در دلت اومده که قهر کنی هجر کنی کی هست که شیطان این نزغات در دلش نیورده والله هممون دچار این نزغات داریم میشیم در این عصر از انواع فتنه و وساوس شیطانی بله الله به اون مهلت داده زمانی که مهلت خاص لاغوینهم گفت الله بهش اجازه داد که بره اغوا بکنه حالا یکم این مطلب رو با سر خواهیم کرد پس مواظب حرفامون باشیم نه اینکه بفرما بفرما قدمتم روی چشم بهترین رو اکتفا نکن به اون بفرمات اظهار خوشحالیت کن خوشحالی خرسندی مهمانی برات اومده سخنت نیک باشه و اطعم الطعام قال لمن هي يا رسول قال هي لمن طيب الكلام و الطعام غذا داد صدقه داد و افش السلام سلام این سنتی که از نشانه قیامتی که برداشته میشه که انسان سلام نمیکنه مگر برای کسی که میشناسه این سنت رو احیا کن تا جایی که حتی رسول الله میگه که چی حتی صحابه چنین بودن اگر درختی هم بینشون فاصله میداد دوباره بعد از اون درخت به هم میرسیدن سلام میکردن و رسول الله صلی الله علیه و میفرمان حق دومی کمتر از اولی نیست حق سلام به هنگام خداحافظی نگی خداحافظ خدا نگهدار مع السلامه اینا همه سنت های غربی است شرقی است از سنت مصطفی نیست سنت رسول الله صلی الله علیه و نیست سنت رسول الله اینه که همدیگه رو دیدید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و وداع گفتید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فرقی نمیکنه و افش السلام و صلا باللیل والناس نیام در حالی که مردم شب هنگام بخوابن او برای نماز و تهجد ایستاده قال حدثنا الفریابی قال حدثنا منجاب ابن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود يعني ابن مسعود إن في التوراة مكتوبا لقد أعطى الله عز وجل الذين تتجافى جنوبهم ما لم ترى عين ولا تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل قال ونحن نقرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من إسناد زيفة لیکن همتون وقتی که این سخن را از تورات شنیدید چه ابن مسعود نقل میکنه فورا در ذهنتون اون سخنان رسول الله صلی الله علیه و این آیه روشن شد معنای این آیه چنانچه در این روایت ما در تورات هم داریم فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت در بهشت نعمت هست که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و این معنای همین آیه هست فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین نمیدونیم چون نعمت هاي که پنهان شده بر چشمان ما که ندیدیم مثل اون قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا هلال قال حدثني طلحة ابن مصرف قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك قال وإن ليلته تلك لا توصي به الليلة الأخرى أن أيقظيه في وقته الذي قام فيه قال ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد ويناديه مناد لو يعلم المناجي من ينادي من فتلا جاء در این اسناد ابو عبيده از پدرش نشنيده ولا جاء ورده وصححه ووافقه الذهبي ولكن يتعقب عليه ويكون الاسناد منقطعا فابو عبيده لم يسمع من ابيه على الراجح والله اعلم بل خب همین اثر ما از طلحه بن مصرف داریم که ابن ابی دنیا هم روایت میکنه یک طرف از این روایت را میاره از سخنان عباد ابن کثیر عبادم هرچند که درش سخنی هست ولی خب حالا ما چون اثر هست نه صحابیه طلح ابن مصرف و نه هم حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و معمولا در سخنان تابعین و ما بعد اونها تسهل میشه هرچند که اسناد برای ما مهمه ولی خب سخن که از قرآن و سنت برداشت شده یعنی وحی نیست که ما به چشم وحی بهش نگاه بکنی یک سخنیه این سخنان چیه سخنی که ابن مصرف داره میگه بلغنی به من یاد شده گفته شده ان العبد اذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك طوبى لك سلكت منهاج العابدین هرچند که بلاغیات وقتی گفته میشه فورا ذهنها میره به معطا با مالک و بلاغیاتش اون چیزهایی که امام مالک میگه که به من یاد شده یعنی بلغنی یاد شده به من از رسول الله صلی الله علیه و سلم اصل بر اینه یعنی وقتی که اینجا ابن مصرف میگه بلغنی یعنی از رسول رسول الله اصلا به من ابلاغ شده گفته شده ولی که چنانچه ما گفتیم به عنوان حدیثی ما این چنین الفاظی نداریم فقط این سخنان را از گفته خود تلحه ما بهش نگاه میکنیم نه به عنوان یک حدیث چون بلاغه نگفته این شخص از کی شنیده از کدام تابعین و این تابعی از کدام صحابی شنیده نگفته هم که صریحا رسول الله صلی الله علیه و گفته حالا اینجا میگه که نقش شده برای ما میگه کسی که اهل تهجد باشه فرشته ای صدا میزند تو بالک توبا چیه؟ توبا جایگاه خاصی در بهشته این جایگاه خاص میگه برای تو که روش و منهج پرهیزگاران را قبل از خودت پیش گرفتی سبحان الله وقتی کلمه توبا اومد در ذهنم فوراً کتاب غربای امام آجوری اومد کتابی داره به اسم کتاب الغربا امام آجوری از جمله احادیث مشهور و معروفی که در اون کتابش میاره در کتاب غربا فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که سوال میشه من هم الغربا غریب کیه یا رسول الله کسی که غریبه فقال اناس صالحون في اناس سوء كثير فی اناس سوء كثير اناس صالحون اونایی که صالحه ولی به نسبت اهل الشر اندکن اهل شری که زیادن اینها اندکن من یعصیهم اکثر ممن یطیعهم اونهایی که از اینها سرپیچی میکنن خیلی بیشتر از اونهایی که از اینها حرف شنوی دارن چقدر اونایی هستن که موسیقی گوش میدن اونایی که قرآن گوش میدن برید نگاه بکنید قضاوت بکنید خب الان من یک قسمت از حدیث را گفتم چرا ربطی به توبا داشت من از آخر خوندم گفتم این حدیث فورا یعنی این قسمت از کلمه توبایی که در این روایت ما داشتیم مرا به یاد کتاب غرابا انداخت خصوصا اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و وصف غرابا میکنه چرا صحابه سوال کردن من هم الغربا چرا کنجکاو شدن صحابه که بدونن غرابا کیان و رسول الله صلی الله علیه و آله غربا آدمای صالحین که فلانن فلانن چون رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد کردن و گفتن غربا توبا للغربا اونایی که غریبا توبا را دارن الله توبا را برای آنها گذاشته در بهشت برینش توبا برای آنهاست صحابه هم پیشتازن میخوان اهل توبا باشن اهل توبا کیان اونهایی که غریبن صالحن در وسط اونهایی که اهل شرن و اهل فسق و فجور قال و این لیلته تلك لا توصي به الليله الاخرى ان يقضيه في وقته الذي قام فيه شب شب قبلیش به شب آیندهش توصیه میکنه که بیدارش کن و تنادي اختها همونطور که ضرور مسئله مشهوریه خوبی خوبی را صدا میزنه همونطور که الله در قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان جزای نیکی جز نیکیه قال و عليه علیه البر من عنان السماء از آسمان برش سرازیر میشه تا سرش تا فرق سرش و فردی از آسمان صدا میزنه لو علم المناجی من ینادی من فتل من قطع و استمر اگر بدون اون شخصی که الله رو داره صدا میزنه چه فضیلتی داره میگه که هیچ وقت سر از سجده بر نمی داشت در نماز شبش صلی الله عليه محمد علی محمد